Zortzigarren irakurraldi publikoa antolatu baitu akelarre elkarteak. Landergarroren gerra txikia liburua hautatu dute aurtengoan irakurtzeko, eta miren intxaustik errandigunaz. Ego berria da, eta, eta endaian kokatua horrek du grazia, eta gehien bat e, egia esan urbiltasunaren gatik, eta, eta hautatu dugu liburuari bai, mhm. landarren liburua. Bai. Alaba da, Akelar elkarteak antolatzen duen 8 irakurraldiaz eh, mintzatuko gara gaur Zabal bi gonbidaturekin. Hain zuzen, Miren Intxausti eta Kristina González izango baititugu gurean. Baungetorri guztiak. Bagure gaurko kulturra talean, endaiako mediatekan izanen dugun itzordu bat izango dugu izpidein zuzen ere, urtero legez, azken sortzi eh, urtetan bezalaseak elarre kulturrel karteak irakurraldi publiko bat antolatu du. Bamendi gutxira izango da itzordua, ekainaren e, zazpian, aste azkenarekin, izango baitugu irakurraldi publikoa endaiako mediatekan, eta setasunak nahi genituen ez, eh, ba, bigon bidatu ditugu gure artean, Cristina González eta Miren Intxausti, kaixo hon? Ah, kaixo, ah, bai, kaixo. Zortzigarren urtea dagoeneko? Ba bai, e, zortzigarren urtea eta benetan oso pozik, berriro zuen gan aldu gara, baina batez ere pozik ba, gauzak ondo doazelako uh eta jende berria dugulako inguruan, uh oso pozik. Eh, zehaztuko dugu akelarre kultur eh, elkartean bai, badirela atal ezberdinak, lantalde edo eh, ezberdinak, e, dantza ikasten dutenak badira, dantzan ari direnak, e, eh, kulturrek italdizun baitzu egiten dituztenak, eta e, literatura bultzatuz, ba, talde bat ere e, baduzuela esango dugu, ez, akelarreren baitan. Bai, bai. Bueno, azteko egia esan, e, nik uste dut, Oso ondo gogoratu behar dugula endaian akelarre zer den, eta akelarrek egiten duen lana. Iduritzen zait ez dugula nahikoa apresiatzen eta sekulan galduko balitz talde hori, orduan konturatuko ginateke ze lan egin duen urte guzi hauetan eta geroz eta gehiago egiten du eta geroz eta nire ustez hobeago gainera. Ba, ba bai, endaian e, euskal kultur munduan, munduan edo euskal kultur rekimenetan akelarre dugu, hori dudarik gabe. Eta zuk esan duzun bezala, ba, gauza asko egiten ditu urtean zehar, ala nola antolatzen ditu txontxongiloak urtero, horrek hartzen dute pirritxe eta porrotxere bai aurrentzat urtero, gero ez dugu aztu behar e, olentzero, olentzero inguruan, ba, akelarre, inguruan biltzen gira baita ere, agata deunaren inguruan ere bai, eta gero dantza, bueno, dantza sustatu dute urte guzi hauetan bai zuharri, eta aurrengan gainera sustatu dute, jende helduaren gan ere bai, baina aurrengan eta jantziak direla, udela, teraldiak direla, bueno, lan asko egiten dute. Eta gero, hortan, hortan, ba, gu ere barnegea, mm, akelarreko parte, eta gure taldetxoa dugu. Et, bueno, bi talde daude, ondo esan da. Bat, mhm. irakurraldiarena, eta gero, beste talde bat, e, zuk esan duzuna, e, literatura sustatu nahi duena. Ba, literatura sustatzea azkenean da, irakurzaletasuna sustatzea baina euskeraz. Eta bai, bada talde bat, urtero, urtean zer hilabetero biltzen dena liburuak euskeraz irakurtzeko, eta, eta bide batez mundu guzia gomitatzen dut, e, eta dilea irakurtzera, gure, gurekin batera. Mhm. Eta, bueno, gero, urte bukaera bezala, ba, beti antolatzen du hitzaldi bat. Eta aurten ere antolatuko du justu ekainaren amarrean, e, eh, larun batean, ba, e, eh, itzaldi bat izango da, e, eh, nola baita esateko, azken gerra, hogeita maseiko gerraren inguruan, alzamiento nazional famatuaren inguruko gerraren, e, ba, gerran kokatutako liburuak irakurri ditugu, eta, kari hortara, e, iru, idazle, e, gomintatu ditugu baita ere itzaldi hortara. bat patri izango da, bestea Inazio Mujika eta bestea Josu Txueka. Mhm. Eta garai buruz hitz egingo digute eta hola. Mhm. Bi itzordu beraz izango ditugunak astean, e, aste azkenean irakurraldi publikoa dela eta aipatu duzu mintzaldia larun batean. Bai. Eh, irakurraldi publikoari dagokionez, e, esango dugu egon kortu dela, sendotutako itzordu bat ere badela, ez? E, ba, irakurriko dutenak asko baitira urtero, e, ez dakit nik e, ba, urterokoak etortzen diren, e, zenbat e, biltzen dituzuen azkenean liburu baten bueltan asko baitira, ez? Irakurtzen dutenak. Ba, bai, E, bueno, urte hauetan, bai, baina aurtengo, aurtengo buruz, nik uste dut Kristina Gasko zer bai, esplikatu <laughs> bai, dut. datu guztiak horro horritxan idatziak. <laughs> Bai, aurten e, eh, eunta berrogeita boz irakurle izango ditugu. E, badaude bai e, batzuk e, errepikatzen direla, Baina berriak badaude ere bai, bai, Eta, eta bueno, eta eskertzekoa da ere bai, ez? E, gero eta jende gehiago etortzen da gure irakuraldira, eta, eta posik, nik mm-hmm. uste dut, e, ekitaldi hau e, e egon ari dela eta, eta espero dugu horrela jarraituko duela. Mhm. ez? Goizetik hasi eta arratxe arte beraz liburu oso bat irakurriko duze, aurten bai. Lander Garroren eh, azken liburua eh, bai. hautatu duzu, duzue, bai. Gerran bai. txikia izeneko orain 3 urte e, atera zuena. Bai, hola zerbait, bai, bai, bai, bai, berria da, eta eta endaian kokatua. Eta endaian kokatua. Mm. Horrek du grazia, eta gehien bat e, egia esan urbiltasunaren gatik, eta eta hautatu dugu liburuari, bai, mhm. landarren liburua. Bai. Sinopsi txiki bat egingo? Liburuarena? Zendiguke, bai. Ah, ba, bueno, ba, Nolabait esateko, landerre kontatzen ditu pixka bat, e, bueno, bera e, eh, horeretakoa da, ba, horeretan jaioa, eta gero honea etorri behar izan zuen, ba, garai zail batean, batez ere bere aita, hemen erbestetua zegoelako. Eta horren kontatzen ditu, honea etorri zenean, ba, hemengo, hemengo bere bizimodua, batez ere aurra eta bere aurbegietatik e, ba, gordinkeria guzia, ba, galeko garaiura, peruren hilketa, e, hori guzia bizi izan zuen eta bere begiekin nola, nola bizi izan zuen. Mm. Eta gero nera bezaroan, eskak, hori, oso polita da. Bai. <laughs> bai. Ba, osongi, ba, irakurraldi publikoa beraz izango dugu aste azkenean, eh, itzordu horren bueltan ere ekimen berezi bat egina izan duzu, ez? Orain dela gutxi utzi gaituen hasier etxeberria ere gogoan hartu nahi izan baituzue. Bai, e, arratsaldeko saioa hasiko gara, bai, hasier etxeberria oroit, oroitzen, ba, bera izan zen eh, gure lehenengo, irakurri genuen lehenengo liburuaren e, eh, idazlea, ez? Azierrek ez baitzuen inork indiferente usten, eta, eta gu ere ez eta irakurraldian ere parte hartzailea izan da, ere bai. bai. Eta bueno, eh, egin nahi duguna da lagun artean ba, zerbait partekatuz eta eta gure eskerona ere adieraziko adierazi nahi diogu eta bueno, batas ere bere seme alebei. Mhm. Mm -hmm. bai. Eh, kontatu behar da, eh, Kristinak esan duen bezala, mm, berea, bere, berea izan zen, berea izan zen lehen li, irakurri gendun lehen liburua, bai. aurrego lehenago tekstuak eta lehen bai. irakurtzen genitun. Eta gauza da, e, berak esan zigun, nik idatzi dut liburu horren segida. Asi naiz liburu horren segida idazten. Eta Orduan bukaeran Neronek irakurriko dut horri hori, ba, bi horri alde edola ziren. Eta galdetu genion, bueno, segituko duzu idazten, eta bigarren liburu bat izango dugu. Eta esan zibun, ez, ez, ez, ez, ni eh, alperregia naiz hor, hainbeste iztegi eta hainbeste itxasoko iztegi berezia behartzuen horretarako, eta, oh, zailegia, ez, ez, ez, ez, ez dut idatziko. Eta gelditu zen, da gu gelditu ginen horri hoiekin, eta orain eskaini nahi digu jendeari hori guzia ba, momentu hunkigarriak bai. eta momentu onak ere izango dira noski egunean zehar goizetik arratsera esan diguzue ba, irakurle asko izango ditugula, egunean zehar, em, azpimarratzekoa da ere, endaiako mediatekaren kanpokaldean ere pantaila bat jarriko duzuela, ez? Ikusgarritasun hori eh, ematea ere importanta baita, kaleko jendeari begira diot? Bai, e, guretzat importantea da Euskara kalera eramatea, eta kalean gantaia handi bat jartzen, ba, hori egin nahi dugu, ez? Ezarriko den pantaia handi horretan, ba, e, entzun eta ikusi al izango da, ez? Zer, e, barruan zegartatzen gertatzen ari dena. Eta mm, aurten ere, e, zerbait berria, e, ba, goizeko saioa streaming bidez e, izango dela, alde zaurretik grabaturutariko bideoarekin, eta, eta hori ere ba, goizeko, e, goizeko berderatxitatik amabira, e, gutxi gora bera, e, botako dugu. Mm Bai, ba, hori da. Bai, bai. Bai, ba, e, egia da, hori berria da, eh, Kristina. Bai. Beste urtetan ez dugu olakorik egin. Alegia beti e, irakurraldia izantza izan da presentziala mundu guzia gertu da. Baina orain gontan, nola hainbeste irakurle behar genitun, ba, pentsatu gendu mazaratik ez dugu egiten liburua ibiltaria. Eta mhm. orduan, ba, e, baionat, ba, adibidez, e, aurten e, liseokoek, ikastolako, bueno, zehaskako liseokoek, parte hartu dute amairu bat edola, la, amairu partartu dute hori da. Eta irakurri dituzte beren, beren horri aldeak, grabatu dute hien burua eta bidali dizkigute bideotxoiek. Mm, mm. Orduan, bideotxoekin, bideotxoen sistema horrekin lehen aldia da, irakurraldia osatzen dugula. Orduan, goizeko zatiari dagokionez, <clears throat> ez da presentziala izango, baizik eta bideoz eh, oh. ba, osatutako ez, eh, hori da. irakurraldia hori da. leku ezberdinetan eh, grabatu izan dena. Bai, bai, leku ezberdinetatik etortzen diren irakurle horiek ere baitira, edo ingurukoak dira gehien txunak, endaia, urruña, biriatu, ah, ondarribi. Alderantziz. Eh? eh gehien urruna gotik... Eh? Bueno, ar arratsaldekoa bai egia da e, e, gehienak endaiakoak dira, baina bai e, Bilbo, Bayona, Angelu, e, azken, Irun eta Ondarribi tik e, eh, eh, tortzen diren jende, bueno, eh, bai, angoak diren jendea etorriko dira. Baina eta goizean, e, bideo horretan parte hartu dutenak, ba, ba jonakoak, aitzekoak, e, dona loitzune, pasaia, donostia, lasarte, iruña, ustaritzen, montreal, irunberri, Paris eta endaiatek ere Eh, <laughs> bai. Montrealetik. Montrealetik, bai. bai. bai. <laughs> bueno, Montrealeko pixka kasualidadea izan da zen, hemen goen batek bere aizpaduan, ah, baitango ah, euskal batean <laughs> ardura duen, eta esan ah, Ba, eskatuko diot, eta bo, sopozik Montrealetik bidali digu. <laughs> E, bai. Beste errizun baitzutan gutxitan, baina irakurraldi publikoak ere izaten dira, e, esperientzia trukaketa bat izaten da, diot da, e, egun makala izaten, antolako eta aldetik, e, liburuaren autoren aldetik, edo mm. esperientziak trukatzen dituzue? Ba, begira, orain arte izan dugu esperientzia trukaketa bat durangorekin, eta hori e, urte batez izan zen. Ta gero e, ez dugu gehiago gu ez gara joan, gomitatu gaituzte, baina beti egunak eta hola ba, oker. Baina nire ustez guk egiten dugun ekimenaren berdintxua da Bilbon egiten dutena. Durango kapiska desberdina da. Baina Bilboko aldiz berdina da. Ta, e, uste dut, Euskara ikasleek antolatzen dutela aurten, eta ez dakit, hoendikan ez ditut begiratu zera informazioak, baina ez dakit ez dute duten gure bezperan egiten. Mm. Eta kuriosoa da, gaina, kasualitatea, aurten irakurriko dute itxaro bordaren liburu bat. Bai, jada, irakurri ginoena. zugu baute dituzu datuak? Bai, bai, bai. bai. Ah, irakurri dute, ekainaren sortzian, izango dute bilboko ah, arregan. E, ez bezperan urrengo gunean, sortzian. E, zanpuk zanbazke, duneko dune, bazke, liburua, ah, izango dute, oinarri. Ba osongi, itzordua emana, gomita zabalduko dugu akelarre.eus webunera jotzean, nahi dute streaming bidez e, eh, bairakurraldia segitu, edo zuekin harremanetan jartzeko ere, ez dakite, bai. ba talde txoan, eh, sartzeko gogoa duen horrek ere aukera izango baitu, ezta? Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ni gomita luzatzen dut, e, bueno, mundu guztiari luzatzen diot bi gauzetarako bat irakurraldira etortzeko, alegia. Bueno, irakurriraldira etorri irakurtzeko edo baita ere entzuteko zen hori ere ez du aipatu, baina gerozta gehiago jende gehiago etortzen da entzutera. hartzen du liburua, eta segitzen du e, jendearen e, irakurleen irakurketa segitzen du liburuarekin. Hori geroztak gehiago gertatzen zaigu harrigarria denez, baina bueno, hori ala da. Horda, gomita luzatu horretarako eta baita ere batez ere gure irakurle taldean, e, sartzeko, bai, bai, e, gu prest jendearekin liburuak irakurtzeko. Zenbateko bai. maiztasunarekin biltzen zarete? Bai, hilabetean behin. Hilabetean behin. Baina, bueno, hori aldatu, urtero aldatu daiteke baita, mm. jendearen arabera egiten dugu. Zan duzu, irakurtzeko ere gomita zabaltzen duzuela, em, badatarterik irakurtzeko aldiuntan edo ondoko urterako diozue? Ondoko urterako, ja. Oize, no. Ah. ekainan, eskeniko. Ja, dagoeneko dena itxea duzu, eh? Bai, bai, hori bai. Baina, bueno. Ba, esongi. Bai. Ba, Kristina eta Miren, guztionekin bai. geratzen gara, zakit zerbait gaitu nahiko zinuketan? Nik aipatu nahi nuke e, zazpiterdietan aperitifa bat egingo dugula. Uh Eta, bueno, eh, mundu guztia konbidatuta dagoela. Eh? eta, bueno, le, alde zaurretik etortzen bada pizka eta ba irakurila, irakuraldira, ba asko sobeto. Eh? Oso nire, gomita zabaldua eta zehaztuko dugu edo gogoraziko dugu ba e, izango duzuela itzordu aste azkenarekin endaiako mediatekan ba esker mila bai bai mi esker bai alea jo Etxe handi baten ganer zabal batean, puska zaharren artean, pampinak agertzen dira. Hatsa magiko bati esker, pixkanaka pizten dira eta bizia hartzen dute. Hatsa, dantza ikusgarria, jendearen izaite eta gora berak dantzan emanak giro poetikoan. Hamabi dantzari eta post musikari taulen gainean zuzenean. Ekainaren hamarrean, ibiakoitzarekin, aratzeko bederatziontan, boban zinema gelan donian egarazin ikusgarriaren zat txartelak salgai aintzinetik hamabi eurotan donian egaraziko turisma bulegoan eta iruleiko irratian. Tokian berian, hamalau eurotan. Iruleiko irratiaren alde. Baguzti honekin geratzen gara garkoa, nontan burreatzen dugu gure garko emankizuna eta nire aldetik, ba, bihar arte esaten dizuet. Eta bien bitartzen ongi zana, aio. Zaitasun aito rezinetan Aztu nuen bihotz Naizena oroitarazten zidana Esaidazu behingo gertatua besteri izan aiet zuenaz itzegi da zu orai argiak itzaltzean naizenaz bizitza gupida gabe honetan zaren ez dago Errutinetan babesten naiz baina Izuturik nago Oh, izolatzen